นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมสาสวะคาตเสวเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิมิสุทธาสิระดิธิโนนะโมโอมาตยารัตสารัตนัตยสัสสะทุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยสเิ นาโมการาปภาเวนาวิกาจันโดปัตวานาโมการานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพดานาโมการาสเตเจนะวิริมิโหมิเตจวัง